الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى بعد يرحمني الله سبحانه وتعالى كذلك قوم سلامكم صلى الله عليه وسلم نكوسيني pamoja na nafsi yangu pia kumwogopa Allah tabaraka wa taala tunaendelea na fikiri katika kitabu afsal muhtasarat na tulikuwa tumemalizia habari za hadithi tano ambazo ni wajibu kutolewa zaka na leo tunahamia kwenye zakatul fitr na tulikuwa tumepitia mwaka jana lakini kuna baadhi ya idhafati kidogo خلاص tulishamaliza hapo kisha tutamalizia na watu ambao wanastahili kupewa zaka na itakuwa kitabu zakat kitakuwa kuisha naam ikra bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله وتجب الفطرة على كل مسلم إذا كانت فاضلة النفقة الواجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية فيخرج عن نفسه ومسلم من يمونه وتسن عن جديده وتجب في غروب الشمس ليلة الفطر وتجوز قبله بيومين فقط ويومه قبل الصلاة أفضل وتكره في باقيه ويحرم تأخيرها عنه وتقضى وجوبا نعم ثم يقول المؤلف رحمه الله فصل اكتب في زكاة الفطر فصل في زكاة الفطر فصل في زكاة الفطر فصل في زكاه الفطر فصل في زكاه الفطر هي فصل نزومزيا خبري ذا زكاه الفطر يقول المؤلف رحمه الله وتجب الفطره على كل مسلم لا انواجبك زكاه الفطر جوه كل مسلم وتجب الفطره على كل مسلم na inawajibika zakatul fitri juu ya kila muislamu uktub sawaan kabiran kana au saghiran سواء كبيرا كان أو صغيرا سواء كبيرا كان أو صغيرا سواء كبيرا كان أو صغيرا سواء كبيرا كان أو صغيرا uh, na fitri juu ya kila muislamu sawa ni mkubwa au mdogo kila mmoja ni sawa ni mkubwa wa umri au mdogo wa umri kila mmoja katika uislamu ni lazima uh, kutolewa au kutoa zakatu zakatul fitri lakini wakati gani atakapokuwa ametoa zakatu zakatul fitri anasema idha kanati fadilatan an nafaqatin wajibatin yawm al-eid wa wa lailatahu hawaij asliya idha kanat fadila فاضله itakapokuwa hiyo zakatul fitri ni ziada idha kanat fadilatan itakapokuwa hiyo zakatul fitri ni ziada idha kanat fadilatan itakapokuwa hiyo zakatul fitri ni ziada an nafaqatin wajibatin ya matumizi yake ya wazi hiyo al fitr hicho cha kutolewa kitakapokuwa ni ziada juu ya matumizi yake ya wajibu juu ya matumizi yake ya wajibu yauma al-eid wa lailatahu ule mchana wa siku ya idi na usiku wake yauma al-eid wa lailatahu kwenye ule mchana wa siku ya Idi na usiku wake wa hawaija asliyat na haja za asili wa hawaija asliyat na haja za asili yani hiyo zakatul fitri itakapokuwa ni ziada ya matumizi yake ya wajibu mchana wa siku ya Idi na usiku wake na zile haja zake za asili kwa hiyo mtashikia kuwa na ziada sasa ya vitu kwa hiyo hicho cha juu ndicho kitakuwa ni zakat fitr yani yale matumizi yake ya wajib uh, kadhalika zile haja zake za asili ukiwa na ziada ndipo atakapokuwa anatoa zakat pale aliposema يوم العيد وليلته اكتب الغنى هنا الغنى هنا الغنى هنا مقدر بيوم العيد وليلته فقط الغنى هنا مقدر بيوم العيد وليلته فقط الغنى هنا مقدر بيوم العيد وليلته فقط الغنى هنا مقدر بيوم العيد وليلته فقط utajiri ambao unaangaliwa hapa ni ule unaikadiriwa kwa ule mchana wa siku ya Eid na usiku wake basi yani ile mtu awajibike uh, kutoa zakatul fitr anaweza akawa fakiri lakini maadamu ule mchana wa siku ya Idi na usiku wake ana ziada ya matumizi yake ya wajibu na haja zake za kiasili basi sheria itakuwa inamzingatia kwamba huyu ni tajiri na ni lazima atoe zakat fitr alivyosema wa hawaij asliya hawaij asliya kalmaskan kalmaskan والثوب كالمسكن والثوب كالمسكن والثوب وكتب العلم وكتب العلم كالمسكن والثوب وكتب العلم التي يحتاجها النظر فيها وكتب العلم التي يحتاجها النظر فيها كالمسكن والثوب وكتب العلم التي يحتاجها النظر فيها hali zake za kiasili kama ilivyokuwa nyumba yani kalmaskan kama ilivyokuwa nyumba mtu amepanga sasa uh, kuna kulipa pango kwa hiyo zakatul fitr lazima iwe ni ziada ya uh, ile pango ambayo anailipa kadhalika thawab nguo ambayo ni wajibu yeye kuwa nayo wa kutubu ilmi na vitabu vya elimu alati yahtajuha an-nadhara biha ambavyo yeye anavihitajia kwa ajili ya kusomea hizi ndo haja za asili kwa hiyo ile zakatul fitri iwe ziada ya vitu hivyo anasema fa fayukhriju an nafsihi wa muslimin yamunuhu fayukhrij atatoa fayukhri atatoa an nafsihi kwa ajili ya nafsi yake fayukhrij an nafsihi ataitolea nafsi yake huyo muislam ataitolea nafsi yake wujuba fayukhrij an nafsihi wujuba ataitolea nafsi yake wa muslimin yamunuhu wa muslimin yamunu hapo aliposema wa muslimin ukhtu alladhi yunfiqu alayhi alladhi yunfiqu alayhi alladhi yunfiqu alayhi na muislam ambaye yeye anasimamia matumizi yake wa muslimin yamunu na muislamu ambaye yeye anasimamia matumizi yake anasimamia matumizi yake matumizi gani ambayo anayoyasimamia uktub annafaqatu fi thalatha annafaqatu fi thalatha annafaqatu fi thalathatin annafaqatu في ثلاثه النفقه في ثلاثه الكسوه النفقه في ثلاثه الكسوه الكسوه والسكنى الكسوه والسكنى والقوت الكسوه والسكنى والقوت الكسوه والسكنى والقوت yule ambaye atumia matumizi yake matumizi gani mavazi anakitwa mavazi wasukna na sehemu ya kuishi wasukna na sehemu ya kuishi walqutu na chakula walqutu na chakula kwa hata unaposema kwamba mwanaume yeye ni wajibu uh, umsimamia mkewe kutoa matumizi kwa mkewe kinachokusudiwa ni mavazi sehemu ya kuishi na chakula kwa mavazi ya mwanamke ni wajibu wa mwanaume sehemu ya kuishi mwanamke ni wajibu wa mwanaume kadhalika chakula chakula mwanamke ni wajibu wa mwanaume kwa hiyo muislamu yeye anatoa zakatu fitr kwa ajili ya nafsi yake anatoa kwa ajili ya nafsi yake na kila muislamu ambaye yeye anasimamia matumizi yake yani anasimamia nguo kuvaa kwake anasimamia kuishi kwake anasimamia chakula chake kwa hiyo mtu anapokuwa anamsimamia mwingine katika vitu vya namna kama hii itamlazimu amtolee zakatul fitr ثم قال المؤلف رحمه الله وتسن عن جنين watusannu an janinin na ni sunna hutolewa zakatul fitri kwa ajili ya mtoto ambaye yuko tumboni watusannu an janinin ni sunna hutolewa zakatul fitri kwa mtoto ambaye yuko tumboni yani kutolewa zakatul fitri uh, kwa ajili ya mimba mwanamke anapokuwa na uh, ujauzito basi uh, ni sunna yule mtoto ambaye yuko fungoni kutolewa zakatu al-fitr thumma qala wa tajibu watajibu bighurubi shamsi laylat al-fitr wakati gani ni wajibu kutolewa zakatu al-fitr na ni wajibu kutolewa hiyo zakatu al-fitr kwa kuzama jua usiku wa Idi wakati bighurubi shamsi laylat al-fitr na inawajibika kwa kuzama jua usiku wa Idi ya Alfitri kwa jua likishazama tayari wakati wa wajibu umeshaingia faida yake ni nini faida ya kusema kwamba inawajibika kwa kuzama jua usiku wa kuamkia ile siku ya Eid al-Fitr man mata ba'da al-ghurub man mata ba'da al-ghurub yukhraj lahu man mata ba'da al-ghurub yukhraj lahu man mata ba'da al-ghurub yukhraj lahu zakat al-fitr man mata ba'da al-ghurub يخرج له زكاه الفطر من مات بعد الغروب يخرج له زكاه الفطر yule atakayekufa baada ya kuzama jua atatolewa zakatul fitr yule ambaye umauti umempata baada ya jua kuzama ule usiku wa kuamkia siku ya Idi huyo atatolewa zakatul fitr lakini yule atakaye kufa kabla ya kuzama jua si wajibu kutolewa zakatul fitr kwa sababu wakati wa wajibu haujafika sawa kadhalika atakayeoa atakayeoa kabla ya kuzama jua ile siku Yaani kwenye ule usiku wa kuamkia siku ya Idi mtu akaoa kabla ya kuzama jua. Huyu mwanamke itamwajibikia mwanaume kumtolea zakatu alfitr. Ama tuoa baada ya kuzama jua si wajibu kwake Kumtolea yule mwanamke zakatu alfitr. Na vile vile asiyepata mtoto kabla ya kuzama jua itamwajibikia baba au anayesimamia matumizi ya yule mtoto kumtolea zakatu fitr ama kizaliwa baada ya kuzama jua yule anayesimamia matumizi ya yule mtoto si wajibu kumtolea zakatu fitr hii ndio faida ya kusema uh, watajibu bighurubi shamsi lailatul fitr na inawajibika kwa kuzama jua usiku wa kwa siku ya hili anasema watajuzu qablahu biyaumaini yawmayn na inajuzu kutolewa hiyo zakatul fitri kwa siku mbili peke yake watajuzu kablahu biyaumaini fakat na inajuzu kutolewa hiyo zakatul fitr kabla ya siku ya Idi kwa siku mbili yani tarehe 28 na 29 mtu ataruhusiwa kutoa zakatu alfitr anasema wa yawmahu qabla as-salati afdal wa yawma na ile siku yenyewe ya Eid wa yawmahu na hiyo siku yenyewe ya Eid as salati kabla ya swala ya Eid kabla salati kabla ya swala ya Eid afdalu ni bora wa yawmahu na siku ya Idi kabla swala kabla ya swala ya Idi afdalu ni bora ni bora yani kutoa ile ile siku ya Idi ile baada ya swala ya alfajiri mtu akatoa na kabla ya uh, swala ya Idi ni bora watukrahu fi baqihi watukrahu fima fihi na ni makruhu kutolewa zakatul fitr baada ya swala ya Eid kwenye ile siku kwenye ile siku ya Eid watukrahu fi baki na makruhu kutolewa zakatul fitr ile siku ya Eid baada ya swala ya Eid watukrahu fi makruhu kwa siku iliyobaki yani baada ya sura ya Eid kwa muda uliobaki kwa ile siku ya Eid ni makruh baki yani baki يوم العيد baki baki يوم العيد watu mshaswali mtu akaenda kutoa zakatul fitr inakubaliwa lakini inakuwa ni makruh nakubaliwa lakini kwa ni makruh ويحرم تاخيرها عنه ويحرم تاخيرها عنه اي عن يوم العيد ويحرم تاخيرها عنه اي عن يوم العيد ويحرم تاخيرها عنه اي عن يوم العيد na ah, ni haram kuichelewesha hiyo zakatul fitr mtu akatoa baada ya siku ya Eid wayahrum na ni haram taakhiruha kuichelewesha hiyo zakatul fitr anhu baada ya siku ya kuichelewesha akatoa siku nyingine isiyokuwa ile siku ya Eid yanamchelewesha mpaka watu wakaswali ile siku ikapita akatoa siku inayofuata na kuendelea hii ni haramu hii ni haramu mtu atakuwa anapata madhambi watukudha wujuban na itafanywa kadha hiyo zakatul fitri wujuban watukudha wujuban na itafanywa kadha hiyo zakatu fitri wujuban yani pamoja na kuchelewesha kwake na mtu kupata madhambi lakini italazimika yeye atowe sawa ni pili yake au ya tatu yake au ya nne yake maadamu ni kitu cha wajibu kwa yeye pamoja na kuchelewesha kwake pamoja na kupata kwake madhambi lakini ni lazima yeye kutoa zakatu alfajr lakini akitoa baada ya ile siku ya Idi itakuwa inahesabika kuwa ni qadha itakuwa inahesabika kuwa ni qadha ama mtu akitoa baada ya swala ya Idi lakini siku ile ya Idi itahesabika kuwa ni ada mahali karaha itahesabika kuwa ni ada pamoja na karaha naam قال رحمه الله وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقط والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع فإن عدمت أجزأ كل أجزاء كل حب يبتاه ويجوز عطاء جماعة مما يلزم الواحد وعكسه نعم قبل ذلك آه الذي لم يدون ما يتعلق عن تقسيم الأوقات فليكتب فليدون تقسيم الأوقات تقسيم الأوقات تقسيم الأوقات kugawa nyakati kulingana na utoaji wa zakatul fitr taqsim al-awqat kugawa nyakati kulingana na kutoa zakatul fitr taqsim al-awqat kugawa zile nyakati kulingana na kutoa zakatul fitr الوقت الأول الوقت الأول وقت وجوب وقت وجوب الوقت الأول وقت وجوب وقت وجوب وهو بغروب الشمس ليلة العيد وقت وجوب وهو بغروب الشمس ليلة العيد وقت وجوب وهو بغروب الشمس ليلة العيد وقت وجوب وهو بغروب الشمس ليلة العيد kuna wakati wa kwanza ambao ni wakati wa wajibu nao ni ule wa kuzama jua usiku wa kuamkia siku ya Eid wa huwa bighurubi shamsi lailatul Eid nao wakati wa wajib ni kuzama jua usiku wa kuamkia siku ya Eid alwaqtu athani alwaqtu athani waqtu alistihbabi waqtu alistihbabi alwaqtu athani waqtu alistihbabi waqtu alistihbabi وقت الاستحباب وهو يوم العيد قبل الصلاه وهو يوم العيد قبل الصلاه وهو يوم العيد قبل الصلاه وقت الاستحباب وهو يوم العيد قبل الصلاه وقت الاستحباب وهو يوم العيد قبل الصلاه kuna wakati ambao ni bora wakati al-istihbab na wakati ambao ni bora kutoa hiyo zakatul fitr na huo wakati wenyewe ni ile siku ya Eid kabla ya swala wa huwa يوم العيد kabla الصلاه nao ni ile siku ya Eid kabla ya swala wakati wa istibad wa huwa يوم العيد kabla الصلاه wakati ambao ni bora ni ile siku ya Eid kabla ya swala الوقت الثالث الوقت الثالث آه وقت الجواز وقت الجواز الوقت الثالث وقت الجواز الوقت الثالث وقت الجواز وقت الجواز وقت الجواز وهو قبل يوم الفطر وقت الجواز وهو قبل يوم الفطر وقت الجواز وهو قبل يوم الفطر بيوم أو يومين وقت الجواز وهو قبل يوم الفطر وهو قبل يوم الفطر بيوم أو يومين وهو قبل يوم الفطر بيوم أو يومين wakati wa jawaz wakati ambao anajuzu mtu uh, kutoa zakatul fitr ni kabla ya siku ile ya Eid ya fitr kwa siku moja au siku mbili wakati wa jawazi ni kutoa ile zakatul fitr kabla ya siku ya Eid kwa siku moja au siku mbili alwaqtu rabi alwaqtu rabi waqtu alkaraha alwaqtu rabi waqtu alkarahati alwaqtu rabi waqtu alkaraha alwaqtu rabi waqtu alkaraha وقت الكراهه وهو باقي يوم العيد وقت الكراهه وهو باقي يوم العيد وقت الكراهه وهو باقي يوم العيد وقت الكراهه وهو باقي يوم العيد kuna wakati ambao ni wa karaha wakati wa karaha ni ile siku iliyobaki ya siku ya Eid baada ya swala wa huwa baki yaum al-Eid ile siku iliyobaki ya siku ya Eid baada ya swala mtu kutoa hapo inakuwa uh, pamoja na kukubalika lakini inakuwa na kufanya makruh wal waqtu al khamis wal waqtu al khamis waqtu al hurmati wal waqtu al khamis waqtu al hurmati waqtu al khamis waqtu al hurmati waqtu al hurma waqtu al hurmati waqtu al hurma waqtu al hurma وهو تاخيرها عن يوم العيد وهو تاخيرها عن يوم العيد وهو تاخيرها عن يوم العيد وهو تاخيرها عن يوم العيد kuna wakati ambao ni wa haram nao ni ule wakati ambao mtu anajewesha zakatul fitr na kutoa nje siku ya Eid. Naam, thumma kana baada dhalika wa hiya ta'un من بر أو شعير أو سويقهما أو نقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقف وهي نهي زكاة الفطر وهي نهي زكاة الفطر صاع صاع اكتب كيلواني صاع اكتب كيلواني كيلواني كيلواني kilowatt wa arbauna jiraman kilowatt wa arbauna jiraman kilowatt wa arbauna jiraman kilowatt wa arbauna jiraman hiyo zakatul fitr ni swali swali ni ni mbili na gramu 40 ni kilo mbili na gramu 40 ya zakatu fitri kiwango chake ni kilo mbili na gramu 40 kilo mbili na gramu 40 wako baadhi ya wana wachuoni wamesema kilo tatu kama ilivyokuwa lajna daima eh lilifta lajna daima jopo kuna wana wachuoni wa Saudi Arabia wao wanasema kwamba ni kilo tatu na vile vile Sheikh Ibn Baz anasema ni kilo tatu lakini Sheikh Uthaymeen anasema kwamba ni kilo mbili na gramu 40 wa huwa almadhhab kilo mbili na gramu 40 ndio madhhab kilo mbili na gramu 40 ndio ah, madhhab lakini ada sana watu wanakuwa wanatoa kilo mbili na nusu wala baasa izadi kuna ubaya ikiwa ah, itazidi lakini kiwango kwenye madhhabu ni kilo mbili ah, na gramu 40 anasema min burrin au sha'irin katika burri au sha'ir burri na shair ni aina mbili za ngano burni ni ngano kadhalika shair ni ngano sema wenyewe wanaita kwamba kuna ngano uh, mzito alafu kuna ngano nyembamba wanatumia hiyo wenyewe lakini uh, burre ni aina ya ngano kadhalika shair ni aina ya ngano au tawifihima au jua au tawifihima au uji wa burre au sha'ir yani mtu anaruhusiwa kutoa sawikihima uji wa burre au sha'ir au dakikihima au unga au dakikihima au unga yani unga wa burre na sha'ir au dakikihima au unga wake au dakikihima au unga wake au tamrin au tende au tamrin au tende au tamrin au tende au zabibi au zabibu au zabibi au zabibu au aqdi au maziwa mgando ya wakati au maziwa mgando maziwa ambayo yamegando yakawa yako pamoja au aqdi au maziwa mgando kwa hiyo hapo tuna vitu vitano tuna al-ghurr tuna ash-sha'iru tuna at-tamru atamru tuna azabib tuna al-akl hivi vitu vitano hivi vitu vitano ndivyo ambavyo mtu anatoa haruhusiwi kwenda kutoa kitu kingine isipokuwa hivi vitu vitano المذهب wanasema la yukhraj illa wahida al-asnaf al-khamsa al-warid mtu hataikani kutoa isipokuwa moja katika hizi aina tano ambazo zimekuja katika hadithi la yukhraj illa wahid al-asnaf al-khamsa al-warida fil hadith la yukhraj la yukhraj illa wahid al-asnaf al-khamsati al-warida fil hadith la yukhraju إلا واحد الأصناف الخمسة الواردة في الحديث لا يخرج إلا واحد الأصناف الخمسة الواردة في الحديث وهذا من المفردات ولا يخرج إلا واحد الأصناف الخمسة الواردة في الحديث وهذا من المفردات na haitolewi isipokuwa moja katika aina tano ambazo zimekuja katika hadithi haitolewi isipokuwa moja katika aina tano ambazo zimekuja katika hadithi wa hadha min al-mufradat na hii eh, ni katika mufradat طيب ثم قال والافضل تمر na bora zaidi mtu kutoa ni tende wal afdalu tamrun na bora zaidi mtu kutoa ni tende fadhabibun kisha zabibu fadhabibun kisha zabibu faburrun kisha ngano faburrun kisha ngano yani ukifuata afdali ukifuata ubora bora kwanza mtu atoe uh, tende kisha kama hana atoe zabibu kisha kama hana atoe ngano fa anfa kisha kilicho na manufaa faamfa'u kisha kilicho na manufaa hapo aliposema faamfa waqtu uh, lilfuqara faamfa'u lilfuqara faamfa'u lilfuqara kisha kilicho bora kwa kwa mafakiri kisha kilicho bora kwa mafakiri ثم قال فإن عدمت أجزاء كل حب يقطع فإن عدمت أجزاء كل حب يقطع نا ذيكوت كان يبي ابو مثال فإن عجمت ذيكوت كان يبي ابو مثال أجزاء كل حب يقطع إن توشا كلا نفاق نوري أجزاء kullu habbin yuqtar inafaa kila nafaka inayoliwa kila nafaka inayoliwa lakini kwanza kwenye maana kwa vikosekane hivi vitano kusikana hivi vitano basi mtu atatoa uh, chochote katika nafaka ambayo inaliwa ambayo kwa mchele ha? Ah, au mahindi na mfano wake katika vile vyakula ambavyo vinaliwa lakini baada ya kusikana hivi vitano madhhabu mengine wao wanasema kwamba kinachoangaliwa ni chakula ambacho kinatumika sana katika mji chakula ambacho kinatumika sana katika katika mji kwa wao kuona kwamba si lazima mtu aangalie hivi ambavyo vimetajwa hapa kwa sababu wanasema mtu mwingine alikana kitu kimetajwa katika hadithi lakini katika miji fulani hicho chakula chenye ikawa kipendwa watu kwa wao kumbe itajuzu uh, kutolewa kitu kingine tofauti na hivi vitano ambavyo vimetajwa katika hadithi wala ala hadha alqawl uh, huwa eh, alakrab lilamal bihi inawezekana ni kauli ya kutolewa chakula ambacho kinatumika sana katika mji uh, ni bora kufanyia kazi kwa sababu kwetu huko inawezekana mtu akapata ngano mkienda kumpa ngano inawezekana hata sijui cha kufanya eh, kuna wengine hata kupika chapati kwenye hawajui hata kupika maandazi kwenye hawajui kwa hiyo ukienda kumpa ngano yani uh, anaweza sijui nini cha kufanyia lakini ukienda kumpa mchele la najua hapa nikutia kwenye maji ah kwa hiyo hii kauli ya mingine kwa al-amal ni bora zaidi kutumia طيب <clears throat> ثم قال ويجوز اعطاء جماعه ما يلزم الواحد وعكسه ويجوز اعطاء جماعه ما يلزم الواحد وعكسه na inajuzu kulipa kula wayajuzu aitwa'u jamaa na inajuzu kulipa kundi ma yalzamu liwahida kile kinachomlazimu mtu mmoja wayajuzu atwao jamaati na inajuzu kulipa kundi ma yalzamu liwahida kinachomlazimu mmoja tumesema mtu mmoja anatoa kilo na gramu 40 kwa hiyo anaweza kagawa zile kilo na gramu 40 kwa mafukara wanne kila mmoja akampa uh, itakuwa gramu ngapi yani itakuwa uh, nusu kilo na gramu kama 10 sijui itakuwa gramu ngapi ha? yani nusu kilo nusu kilo ni gram ngapi gramu 500 sio kwa hiyo itakuwa gramu 510 yana kagawa kila kwa kila akampa gramu 510 yule juzu hiyo inajuzu na ndio maana muallif anasema wayajuzu aitwa jamaatin na inajuzu kulipa kundi ma yalzamu alwahida kinachomlazimu mtu mmoja ما يلزم الواحد kinachomlazimu mtu mmoja wa aksuhu wa aksuhu اكتب aliposema wa aksuhu bima wayajuzu i'ta'u alwahida wayajuzu i'ta'u alwahid ويجوز اعطاء الواحد ويجوز اعطاء الواحد ويجوز اعطاء الواحد ما يلزم الجماعه ويجوز اعطاء الواحد ما يلزم الجماعه ويجوز اعطاء الواحد ما يلزم الجماعه ويجوز اعطاء الواحد ما يلزم الجماعه ويجوز اعطاء الواحد ما يلزم الجماعه na inajuzu kumpa mmoja kinachowajibika juu ya kundi inajuzu kumpa fakiri mmoja kinachowajibika juu ya kundi yani inawezekana wewe uh, na familia yako jumla mko watu watano mkikusanya ule mchele inajuzu kwenda kumpa fukara huyo mmoja kwa hiyo inajuzu uh, kinachomlazimu mtu mmoja kuwapa mafukara zaidi ya mmoja na inajuzu kile kinachowajibika kwa mtu zaidi ya mmoja kumpa fukara mmoja اكتب مسألة شكرا لذلك مسألة زكاة الفطر تخرج في البلد الذي فيه المزكي زكاه الفطر تخرج في البلد الذي فيه المزكي زكاه الفطر تخرج في البلد الذي فيه المزكي زكاه الفطر تخرج في البلد الذي فيه المزكي زكاه الفطر تخرج في البلد الذي فيه المزكي زكاه الفطر تخرج في البلد الذي فيه المزكي زكاه الفطر تخرج في البلد الذي فيه المزكي اكتب وكذا زكاه من يمونه وكذا زكاه من يمونه وكذا zakatu man yamunuhu wakadha zakatu man yamunuhu wakadha zakatu man yamunuhu wa zakatu almali wa zakatu almali wa zakatu almali wa zakatu almali takunu fil balad alladhi fihi almal wa zakatu almal تكون في البلد الذي فيه المال وزكاه المال تكون في البلد الذي فيه المال وزكاه المال تكون في البلد الذي فيه المال zaka ya fitr inatolewa kwenye mji ambao yuko mwenye kutoa ile zaka zakatul fitr inatolewa kwenye mji ambao yule mtoaji wa zaka yupo yani mfano wewe uko hapa mahuta kwa zakat fitri yako inatolewa kwenye mji wa mahuta zakat fitri yako inatolewa kwenye mji wa mahuta kadhalika na zaka ya yule ambaye wewe unasimamia matumizi yake kadhalika na zaka ya yule ambaye unasimamia matumizi yake yani mfano uh, kuna mtoto anaishi na bibi yake na mtoto ambaye anaishi na bibi yake huko lakini matumizi kila kitu wewe ndio unaisimamia maadamu ndio unaisimamia matumizi ya yule mtoto wewe ndio inakulazimu kutoa zakat unatoa wapi unatoa pale ambapo wewe upo unatoa pale ambapo wewe upo kwa hiyo kama uko mahutu tutoa mahutu kama naishi huko haina maana kwamba zakatu fitri yule mtoto itatolewa kule la maadamu wewe mtoaji uko mahuta zakatu fitri utatoa wapi mahuta lakini zaka ya mali zile uh, ambazo tumetangulia kuzieleza hizi zinatolewa katika mji ambao mali iko zaka ya mali inatolewa katika mji ambao mali ile iko hata kama mtu mwenyewe anaishi hapa lakini mali zake ziko mbali hiyo zaka itatolewa huko ambapo mali iko yanawezekana uh, mtu anaishi hapa Mauta lakini amelima huko na kiu kumbali kalima huko ufuta kalima huko mahindi hii zaka ya ufuta na baridi atatolea huko na kiu kwa sababu ndio ambao mazao ya kwa hiyo pale ambapo mali ipo ndipo mtu anapotoa zaka pale ambapo mtu yuko ndio anapotoa nini anapotoa zaka Allahumma ikiwa wanda mtu sehemu ambayo anayeshughulika na biashara yake ni karibu uh, si masafa kupunguza swala basi wakati mtu anaweza akatoa pale alipo mfano wale ambao wanafanya biashara na wala Uh, na wala si mbali na tuhesabu kuwa ni masawafatul qasri kwa hiyo mtu ambaye anafanya biashara na wala kiamua kutoa zakatul fitri kama ile biashara yake imefikia kiwango cha kutolewa zaka zakatul fitri kama imetolewa kiwango cha kutolewa zakat almal basi uh, atatoa mahuta kuna ubaya kufanya hivi hakuna ubaya kufanya hivyo ama masafa ya mbali ambayo mtu anapunguza swala la atatoa katika mji ambao mali iko na ila huna kade uh, intahaina min zakatu fitr mpaka tumemaliza zakatu fitr kesho tunahamia katika namna ya utoaji wa zaka pamoja na watu ambao wanastahili kupewa hiyo zaka